Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում օրերս Արցախում էին Հայաստանի Հանրապետության Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի բժիշկները։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը Հայաստանի առաջատար ճանաչված բուժհաստատություններից է, որտեղ իրականացվում է բարձրորակ միջազգային չափանիշներին համապատասխան հիվանդանոցային եւ արտահիվանդանոցային բժշկական ծառայություններ։ Բժշկական կենտրոնում աշխատում են բարձրակարգ մասնագետներ։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի մանկաբույժ Աննա Արուշանյանը երկու օր Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունում տեղի մասնագետների հետ ցուցաբերեց բուժօգնություն։ Մեր հանդիպման ժամանակ նա գողնակության Սարգսյանն նշեց, որ Արցախի ապագան կայուն եւ առողջ է։ Ինչքան հասցրել եմ նայել երեխաներին, ուժեղ ու, ու շատ գեղեցիկ։ Շատ տպավորված եմ, շատ հիացած եմ, աճիկով կապրեի ձեզ մոտ մեր շատ սիրված բժիշկ պարոն Մարկարյանի հետ կարծես փոքրին չհակասություն եղավ այն առումով, որ այստեղ խոնավության հետ կապված կարող են ցակել հիվանդություններ։ Այո, պարոն Մարկարյան։ Հիվանդությունները ընթանան այլ ուղիով, այսինքն խորխի արտադրությունը բան ավելի շատ լինի։ Ես կարծում եմ, որ 08-ը ընդհակառակը ավելի երևի դուք չգիտեք մեր ծուխը փոշին մեր ավելի մեծ քաղաքում Երևանում Դրա համար ավելի ալերգիկ հիվանդություններ շնչական ալերգիկ հիվանդությունները ավելի սուր են արտահայտված։ Հիմա Իմ զննած երեխաների մեջ բրոնխ աբստրուկցիաները, ցաներ շնչական խնդիրներով երեխաներն ավելի քիչ են։ Տիկինանա, այսօր մանկական հիվանդությունները ողջ աշխարհում, որոնք են, որ իրոք մտահոգվելու, խորհելու տեղիք են տալիս, որովհետև երեխաները ամենուրեք մնում են երեխաներ։ Բոլոր հիվանդություններն են մանկական մտահոգիչ, բայց ավելի շատացել են ալերգիկ հիվանդությունները, դիաբետները երեխաների մոտ հաճախացել են եւ աուտիզմը, մտավոր, երբ որ երեխայի վար վարկային խանգարումները վարկային Ինչով է դա պայմանավորված Աուտիզմը դեռ մինչև այժմ հայտնաբերված չի թե ինչն է հանդիսանում առաջացնող պատճառը համարվում է դարի հիվանդություն մեզ էլ չի շրջանցել բավականին շատ երեխաներ ունենք աուտիզմով որը նորմալ առողջ ֆիզիկական երեխաները ունենում են վարկի եւ ընկալման եւ հետնել կապված մտավոր զարգացման խանգարումներ առանց ֆիզիկական առանց սոմատիկ խնդիրների Թեպետ համոզված չեմ որ հարցը պիտի ձեզ ու ուղեմ, կարծում եմ սա հոգեբանին պիտի ուղեի։ Եթե փոքրիկն ունի ընտանեկան խնդիրներ, սակայն առողջապես շատ կայուն է, ըստ այդում կապված ծնողների անձնական խնդիրների հետ փոքրիկը ապրում է ստրես, ինչպես թոթափել ստրեսը փոքրիկների մոտ այ բնակավարում։ Այսինքն ընտանիքը չի օգնում փոքրիկին հոգեբանական վիճակի զուգահեռնողների կոնֆլիկտը հա ծագում է կոնֆլիկտներ, ինչը անդրադառնում է բնականաբար փոքրիկների վրա։ Նայած երեխան որ տարիքում է գտնվում, մանկապարտեզում է, դպրոցում է, պիտի հա այդ ժամանակ պիտի օգնեն սկսած տեղամասային մանկաբուժից, հոգեբանից եւ նաեւ մանկապարտեզի դաստիարակները, եթե արդեն լուրջ խնդիրները արդեն մասնագիտացված հոգեբանական մոտեցում։ Ամբողջ շրջապատը պիտի օգնի սկսած սկսած տեղամասի մանկաբույժից, տեղամասային բուժքույրից, ընտանիքի հարազատներից եւ երեխայի հետ շփվող բոլորը միասին, եթե ծնողը հանում երեխային հոգեբանական որևէ վիճակ, որտեղ երբեմն լինում է վիճակներ, որ ծնողների կոնֆլիկտ ունեն, բայց մայրը կամ հայրը զգում է, որ այդ կոնֆլիկտից երեխային պետքա օգնել մասնագիտական օգնություն ցույց տալով։ Եթե երկու ծնողներ դա չեն հասկանում, պատասխանատվությունը մնում է ընտանեկան բժշկի եւ հոգեբանի եւ մանկապարտեզի մանկավարժի վրա։ Ցավոք առայժմ մեզ մոտ չկան ընտանեկան բժիշկներ, այո, պարոն Մարկարյան։ Բայց ունենք եղամասային մանկաբույժներ, որը որ լրիվ նույն ընտանեկան բժշկի ֆունկցիան է կատարում։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Ընտանեկան բժիշկների կան տեղամասեր, որոնք գրասենյակներով են ընտանեկան, կան տեղամասեր, որոնք ուղակի տեղամասային մանկաբույժը եւ թերապևտը առանց հա, դա զուտ կազմակերպչական, նրանք նույն գործառույթ ունեն։ Այո, գործառույթներն են իրականացնում։ Արիք մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը կարևորում է նման հանդիպումները։ Ցանկացած տիպի շփումները բերում է միայն դրական էմոցիաներ եւ օգնում է որպեսի տարբեր բնույթի թե հիվանդների, թե բուժման, սպասարկման հարցերը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Իհարկե բժգոյի հետ առաջին անգամ ծանոթացա 3 եւ շատ հաճելի ուղղակի։ Որքան հասկացա, շատ մոտ էր Միգեիք աշխատում, Մարտի 400 կիլոմետր կտրել է եկելա որպեսզի մեզ օգնի։ Շատ հաճելի է եւ սա միայն միայն միայն դրական արդյունքներ է դրանց վերաբերյալ։ Մենք այստեղ ավելի շատ փորձի փոխանակմանն առնվում է, որովհետև մենք էլ ենք սովորում ձեր բժիշկներից, դուք իրենք էլ մեզ փորձի են փոխան, որտեվ Հայաստան Արցախ նույնն է, հավասար մակարդակի վրա գտնում բժշկությունը ու ձեր բժիշկները Երևանի բժիշկներից չեն տարբերում իրենց գիտելիքով։ Մեր հիմնական զրույցը ավարտելուց հետո քննարկում ընդհանուր հարցի ոնց որ կքննարկեն բժիշկների իրար մեջ կամ ես իմ գոլեգաների հետ իմ աշխատավայրում։ Ճիշտն ասած, մենք մենք ավելի, հա, մենք Մենք ավելի շատ եկել ենք ինչ որ բան սովորացնենք, օգնենք, մենք եկել ենք փորձի փոխանակում։ Շատ ինչով կարող ենք հետնել օգնենք։ Մի օր էլ հա զուտ գործնական, որովհետև Ամե ամեն ինչ իմ կարծիքով էս երկու օրվա մեջ կարքին է։ Շատ ուրախ եմ։ Եվտիկին Աննա վերջին հարց։ Եթե հասնեք Երևան եւ մտնեք տուն, առաջինը ձեր հարազատներին ինչ կասեք Արցախյան այս երկօրյա մասին։ Առաջին տպավորությունը որը կլինի։ Կասեմ, որ ես հաճույքով կապրեի Ստեփանակերտում։ Մասնագետները մտքեր փոխանակեցին եւ եկան ընդհանուր եզրակացության։ Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակբաժնի տիրական ընկերության մանկաբույժ Արմեն Լալայանը համոզված է, որ մանկական բուժմիավորումը շուտով կհամալրվի նոր սարքավորումներով։ Պարոն Լալայան, օրը շաբաթ է եւ Հայաստանից ժամանած բժիշկների հետ խիստ լարված աշխատանքներ է կատարվում։ Խնդրեմ, պատմեք, ովքեր են եկել։ Կոնկրետ մեր մոտ եկել է մանկաբուժ Հայաստանից, որ աշխատում է եւ Իզմիրյան կենտրոնում եւ Արաբկիր բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդներ ենք նայում, հիմնականում հրավիրված, պրոբլեմատիկ հիվանդներ, միասին քննարկում ենք բժիշկներով, մեր բժշկու կարծիքն ենք իմանում, չնայած առանձնակի դերնորություններ չկա, բայց հիվանդներ այրելուց հետո մեր մոտ նաև կա լեկցիաներ, լեկցիաներն էլ ենք լսելու, ուզում ենք փոքր կանսիլում անենք, քննարկենք այդ հիվանդների եւ որոշենք հետագա մեր բարվելակերպը։ Փաստորեն մեր տեղի բժիշկների հետ նրանք աշխատում են, կատարում են ստուգումներ, ովքեր են այցելուները, նոր հիվանդներ, թե ձերգին հիվանդները, որովհետև երբ ես տեղեկացա, Պարզվեց, որ ձեր նշանակումները համապատասխանում են երկու փոքրիկ քույրերը օրինակ ստուգեցին նրանք վաղուց էին ձեզ մոտ գրանցված, այո։ Կոնկրետ այդ դեպքը, այո, իրանք մոտ մի ամիս հիվանդ էին, միջև էլ էին եկել, ասինք մյուս մեր Հովսեփ Կարապետովիչը որ եկել էր, էլ այդ մեծ քույրը եկել էր, մենք միասին քննարկել էինք, անելիքները արել էինք, բավականին մեծ էֆեկտ ա տվել։ Հիմա վերիշուչուների սուրվարակա փոքրի ցույց տվեցի, մեծին էլ ցույց տվել։ Փոքր քույրիկը հա մոտ մի ամիս ինքը ունի այդ խնդիրը, բայց մեծը արդեն իր հարցերը Հովսեփ Կարապետովիչի հետ լուծվել են։ Այո։ Եվ ասինք Պարոն Լավայան, աշխատանքային օրվա մեջ ինչ կգրանցեք դուք անձնապես, երբ հանդիպում եք հայաստանյան բժիշկների հետ, միասին աշխատում եք խորհրդատվություններ։ Փորձի փոխանակությունն է։ Մեզ ենք ստուգում, փորձով ենք փոխանակվում առանձնակի։ Առօրյա աշխատանք սովորական աշխատանք է։ Սովորական աշխատանք։ Ահա, հա։ շատ բարի։ Օգտվելով առիթից եկեք պատմենք մեր արևիկ մանկական բուժմիավորման մասին։ Եղել են օրինակ հայաստանյան մասնագետների հետ հանդիպումների ժամանակ, որ փորձել են ինչ որ սարքավորումով, ինչ որ հիվանդություն ախտորոշել, սակայն մեզ մոտ չի եղել։ Բնականաբար մեր դիագնոստիկ հնարավորությունը չի կարելի համեմատել Հայաստանի հետ։ Չնայած այս վերջի տարիների ընթացքում մեր մոտ բավականին մեծ առաջընթաց կա դիագնոստիկայի առումով, Օրինակ Արաբկիր բժշկական կենտրոնից որ եկել էր ալերգոլոգը, մենք սպիրոմետրը հանրապետական հիվանդանոցից բերել բերել ենք եւ ստեղ տեղում Դուք ճունեք։ Մենք ճունենք, արևիկը ճունի, բայց մենք բերել ենք հանրապետական հիվանդանոց եւ ստեղ տեղում ախտորոշում ենք բրոնխիալ ասպարտ։ Միջդեռ դա շատ կարեւոր սարքավորում է։ Միանշանակ, միանշանակ դա շատ կարեւոր։ Երբ կունենanak կարա ասեմ դա վերջ 2-3 տարվա ընթացքում եք ահագին նոր սարքավորումներ սկսել ենք օգտագործել եւ գնացել ենք վերապատրաստվել ենք նաեւ մեր բժիշկներով Հայաստան որ ոչ Հայաստան չմեկ Մոսկվա ենք վերապատրաստվել ծրագրով կոնկրետ ես որպես էնդոսկոպիստ գաստրոենտերոլոգ կոլնոսկոպիան եւ գաստրոսկոպիան եք ներմուծել վերջ 2 տարվա ընթացքում լապարասկոպիկ վիրահատությունները կատարվում մեր մոտ արդեն, որը եւս ասիկ մեր Հովսեփյան Աշոտը մեր մասնագետը գնացել է վերապատրաստվել է Մոսկվայում եւ ասիկ այդ վիրահատությունները տվյալ բան կատարվում է մեր մոտ։ Մշվալայան, սա իհարկե կոմպլիմենտ չէ, սակայն դուք կարողացել եք արդեն ձեր խոսքն ասել ձեր մասնագիտության մեջ, կարծում եմ դուք իրավասու եք պատասխանել այսպիսի մի հարցի Արցախում ինչպիսի սերունդ է այսօր աճում առողջապես Վերջի տարիների ընթացքում ի՞նչն է մեր մոտ շատացել, ասենք ալերգիկ ֆոնդն է շատացել, որը 20-րդ, 21-րդ դարի բիճն է, ասենք բավականին շատ է, մանավանդ մեր մոտ վերջերքս նկատելով բավականին, ասենք աչքա եւ մաշկային ալերգիաները եւ շնչառական ալերգիաները, դրեցիդիվող obstructive բրոնխիտները, կրուպերը, տարբեր տեսակի բրոնխիալ ասպաները մեր մոտ աճ ագրանցվել։ Մեր մոտ աճ ագրանցվել բարբերական հիվանդությունների մեջ, ինձ թվում է բարբերական հիվանդությունը երևի ավելի շատ հայտնաբերվածություն։ Այո շատացել։ 6 տարի եմ ստեղ աշխատում, առանձնակի փոփոխություն չեմ նկատում, բացի այսինքն այդ վերջին նշածներից։ Փաստորեն առողջ սերունդ է մեծանում, այո։ Նորմալ սերունդ է մեծանում, ինչպես եւ աշխարհում մեր մոդել, այսինքն յուրահատկությունները կա, տեխնիկի մնակլիմայական պայմաններից ելնելով։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։